novi ciklus predavanja. Svima, dragi i iskreni Allahov rob, brat Ibrahim Delić, medresa Magla i Liješnica, 2012. Predavač Ibrahim Delić. Ehlen wa sahlen. Sva potjebika. Sva el istinaatu traženje pomoći el istigasatu traženje izlaza i otklanjanja tegobe el istiazatu traženje zaštite ove tri stvari predstavljaju ibade ove tri stvari znači su ibade dokaz zato su reši uzvišnog Allaha Đelešanu u suri Fatiha i ja ke na'budu i ja ke nestajim Allah ima oni koji odu na hađ i ponesu peške. I tam taru pešmezaru poslanika kao. Ima oni koji o kjabi se obješe, trljaju nešto peškire po kjabi ili slično. Samo nema nikakva dokaza i ovo je zabranje. No, traženje bereketa u nekim određenim vremenima koje nisu dozvoljene. Uvođenje i badeta u određenim vremenima radi bereketa. Znači, ljudi su ovi uveli oni. Novi ciklus predavanja brat Ibrahim Delić, medresa Magla i Liješnica, 2012. Istinski nasljednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih mimbera. www.paltalk.com Soba put vjernika. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Napište naslov Ar-Raja, to jeste nada, to jeste nada, naslov vrste nade. Nada koja je ibadet, a koja se iskazuje samo prema Allahu jedinu, tome mu se ne pripisuje drugi. I ona dolazi u, u dvije podvrste, pohvaljena nada, koja dolazi sa radom i pokornosti uzvišenom Allahu. I ova nada se dijeli na dvije podvrste, pohvaljena nada koja je u kojoj vezi sa radom i pokornosti uzvišenom Allahu. Šta to znači? Ne može se neko nada sjediti, nada se da će mu sa nebesa piletina i riža padati. Ili da će ga Allah uvesti u dženeta, on neće ni da klanja, da posti, da vjeruje. nas većina takih ljudi ima koji kaže, ma ja sam dobar u srcu, je tako? Ma srce već je pik od njega. Znači, nema u džene tuđ bez pokornosti, bez vjerovanja i izvršavanja propisa. Mišina, e, prelazite granicu, počeli ste se zezat, uzet ću prug. Znači, ne može se čovjek lažno oslonjati na Allaha Đelešanovu i nada se Allahu je milosti bez rada. Mora izvršava što mu je Allah Đelešanova naredio. Laže i sam sebe. Jer u samoj firmi čovjek kada je došao da se zaposli i kaže direktoru, ja ću, kaže, za posao, sam ću sjediti. A ti su meni plaću dao, šta mu radio direktor? I je se zaposlio slagu da će radit, kao što mnogi kažu, vjerovat ću ja. Vjerujem ja. I onda se zaposli i ništa nema u njegovoj normi rada, znači jedan mjesec, mjesec bi dobio nogu. Znači nema lažnog, lažne nade, ona ne postoji u islamu. Pod B, pokućena nada koja nije praćena dijelima, taka nada je samo puste žele i obman. Koja nije pokućena dijelima, tako nada je samo pusta želja i obman. Znači obmanjuje čovjek. Ma imaš ti se kad pokajal, doće vrijeme, aj kao ostali, mlava sam ja. Djevojka kaže, ma mlada sam ja, vidi sad, da sad vas pokrijem tijelo, vaka lijepa, pa pokriću se dok fitra prođe, dok se ja izhodam po čarši, dok se ispavam sa momcima, dok dok se izljubim sa njima, dok ja, mlad sam ja život, joj, jedan je život. Ili momak kaže, ma daj ba, djeci se pokajat, sad tek moje vrijeme došlo, pusti me malo da se ja, malo laf budem, pa ću ja onda doći do sebe, znači. Pokajat ću se ja, ima vremena, bila. otiću na had, ima vremena, ma klanjat ću ja, ima vremena. Ja ću zekat, aj drugi puta ću. I Allah usmrti, I Allah ga kazni odsuni srce pa posle ne razmišlja oće o teobi i o takvim stvarima. Znači to su lažne nade i samo obmana, pusta želja i obmana. Sada veliko dva. Nada koja je šir, to je nada kada se čovjek nada nečije drugom oprostu ili pomoći. To je kada se čovjek nada drugom nekom oprostu ili pomoći, znači pomoći od nekog drugog a ne od Allaha Đelešanu stvarima koje posjeduje samo Allah Azzeveđel. Druga vrsta nade, znači po dva ovo, jeste kada se čovjek nada nekoj čovjeku od pomoći, a on je tu mogućnost, na primjer, znači čovjek dovuče auto ili prodati auto ili zore njivu ili nešto, pozajmi novac ili slično, znači ova nada je, ili nada se da će ti neko poslati kakav poklon ili slično, znači nada se da ćeš oženiti neku djevojku ili slično, Znači ova nada je do, u osnovi dozvoljena. Dokaz za nadu ovu Allah Đelešanu kaže Femen kjane jerdu liqoe rabihi fel jamel amelen saliha Vola jušri bi vadi rabihi ehda Ko žudi da kod gospodara svoga bude lijepo primljen Neka čini dobra djela I neka obožavajući gospodara svoga ne smatra mu nikoga ravnim To deci taj sure keh. Znači ko se nada da Allah mu oprosti Da bude mu'min ovdje Allah Đelešanu jasno kaže Kaže Femen kane jebnu li ko erabi. Ko se nada da Allah Đelešanu njegove nada će Allah lijepo primiti, da će mu prostiti. Kaže, fel jame lamele salah, neka radi dobra djela, što znači neka izvršava naredbe i zabrana Allahšanom. Vela juši blati rabe, iskreno da mu, da mu robu je. E taka nada ispravna nada. Napišite sada tevekul oslonac. Oslonac, znači tevekul oslonac. To jeste oslonac na srcem, na Allaha Đelešanu, znači tevekule srčani i balet, oslonac na Allaha Đelešanu. Sala Đelešanu kaže, Vala Allahi fele tevekel linkutum na Allaha, da samo slonite tako ste mu'min, mu'mini. Vala Wa je tevekelu na, kad opisuje mu teke bogozne, i kaže, oni se samo na Allaha Đelešanu oslonaju. Dalje u Adisu Domara, radi on kaže, da ste vi iskreni vjernici, kaže, da se istino oslonjate na Allaha, Allah vas radio kao ptice, ujutro odlate glavne, a na večer se vrate i dobro. Se vidio da ti su da nosi lopatu, kamp, grablje. Kad je urao jedno polje Znači, Allah Đelešanu daje, ali ipak odlate ujutro. Znači, nemaš čekat na faku sjedeć, odlate ujutro, a vrate se sita, znači Allah im daje na faku drveću, korama u zemlji i ostalo. A ova te rekul ima, znači, ti svoja šarta. Prvi je istinski stvarni osnovan sa Allaha Đelešanu. Drugi je istinsko čisto vjerovanje da je sve u Allahu ruci, da on radi šta hoće. Drugi je znači iskreno vjerovanje da Allah radi šta hoće, znači da ti može pomoći. Treći je traženje sebe ba, znači ne čekanje bez ubiranja sebe ba, bez razloga, znači ideš, ideš ka cilju i osnovni sam na šta Allah Đelešanu kare. Wa in za'amtu fe tevekel Allah, kad se odlučite, onda se oslonite na Allaha Đelešanu. Pa kada je poslani svoj, kada je došao neki mu čovjek i kada je Boži poznat će ja sve da devolu se oslon na Allaha, pustite. Kaže, kaj idu u tevekelu, svijesti devu, pa se ona oslon na Allaha Đelešanu. Pusti meni lažni neki tevekel, doće meni na faka, neće ja ništa raditi. Ili, nauti ću ja hivs, sutra, prekstra, ma doće on sam, ili šarijatska pravila, ono, znači mora zagrija stolicu, ili moraš krenuti i ubirati sebe i onda se uzgleda lada te Allah pomogne u tome. Allah će ti sigurno olakšati. Treći je znači činjenje dozvoljnih razloga, znači traženje razloga sebe za u dijelu, u djelovanju, znači da bi i onda se ostalo na Allah Đelšanu. Ne, mi ćemo pobijedi nevjernike, to tako su danas muslimanske zemlje, ne, oni nevjernici napravili atomsku bombu, neke avione koji lete preko 10.000 u zraku letjelice vidljive čak tako brzo idu skoro vidljive a naši muslimani u muslimanskom svijetu iću ma neka Allah će to kazniti šta će Mehdi Planik <laughs> je rekao da će nesta tehnologije da će se upet sabljama bor neko oni pravi kaže meni jedan čovjek kaže neko oni kaže Ibrahime prave mi ćemo kupovat bola hajde imamo mi pare ja, ja ali će ti zato on poslati raketu kad on hoće metak, kad on hoće puške, će ti on da svoje, onda ćeš ti od njega prositi municiju. Vrste oslonca. Prva vrsta je oslonac koji je bade, to znači oslonac iskreno na Allah, on sa ovim god sebe. On oslonac na Allah sa sebe. Drugi je širk. Da se osloniš u stvarima koje može sam Allah Đelešanu, a ti se osloniš na drugog čovjeka. Znači, osloniš na nekog čovjeka da ti oprosti grijehe. On će tebe zauzima se za tebe, on će tebe oprosti, gdje sam ti će? Pa ja, ko što danas popovi to rade, ovi odu tam para, donesu se sa zapada, odu tam realu i kaže, evo ti hiljadu marak, gdje mi izvida, prosti mi, gdje on kaže, šta si uradio? Pa ja, ne znaš šta nisam radio, spomene, ona pop zna sve lupove i sve kurve, tutke, i sve zna šta se dešaje, zato su i oni većina pederi. E onda, kaže, ajde oprošte, ne daj vam hiljadu mar. Znači, to je zabluda, I treća vrsta, dozvoljeni osnovna, to jeste punamoćiti nešto čovjeka da te uradi osnovne osnovneš se na to na njega. A on prima ide mu plati računo struje i on je tu mogućnost upala auto ide u plati, znači može se na njega u tom. Ili vodi neki posao za mene ili slično. Znači to čovjek. Ali da mu kažeš da mi tamo obezbijede jedno mjesto u dženetu, Boga mi to je šta? Širku osnovcu. Pod naslov opet dova. Dova. Kaže poslanik sa osnovem, u hadisu koji bilježi imam Tirmizi 300, 3372 stanca Ibn Mađe 380, 3828 stanca Albanije ocijeni ovaj hadis vjerodostojni šeh Albanije kaže et dova je ibadet et dua u ibadet el ibadet znači dova je el dua u ibadet dova je ibadet a ona, ona hadis je kaže et dua u muhli ibadet onaj srž ibadeta je hadis iskota bilan. Znači, ako njegove vjerodostojne se ulema razišla i jedni kažu da nije vjerodostojno. Dokaz iz Kur'ana za dovu ima i puno. Ka, šta kaže Allah Đelešanu? Kad te moji robovi, iza seleke i badi, ani i feini karim, u džibu dave te dajni iza dan. Kada ste džibu uli, ali upinu Allah nježno. Kada, kada te moji robovi pitaju gdje sam, ja sam blizu, odazivam se svakom ono ko me pozove, ali nek se ovo prvo meni odazove, jer Allah neće svakom primiti dovu samo mu'minima, vjernicima, nek se on meni odazove i povjeruje čvrsto u mene iskreno, pa ću mu se onda ja odazvat, uvijek ću biti i da uvijek bude na umi. Znači, onda će ima Allaha Đelešanu uzasa, kad bude vjernik. Ne može tražiti do u neko ko nije čvrstvenik. Allah Đelešanu kaže, kale rabbi rabikum udunije ste džiblekum, rekao je tvoj gospodar Suri Gafir, pozovite me, ja ću vas odazvat. Kaže poslanstvo, Allah se ljuti kada čovjek od njega ne traži ne traži kod I kaže, stid ga, kaže poslanik, vratite Allah Đelešanu pra, kad dovi vijedi prazne ruke. Znači, prazne ruke vijedi kad Allah Đelešanu stid dobro. Ali nek su da se dova priva u tri, tri period. Znači, možete odmah Allah primi dovu. Možete otloniti neki, neki musibet zbog nje, a možete je primiti na sudnjem danu, inša da ti ona, znači, spas bude na sudnjem danu, inša Allahu, Inša Allahu, ta'ala. I zato Allah Đelšanu kaže, enel mesaže, lillahi fela tedu ma Allah ila. Allahu i kaže, džamije su radi Allaha. Allaha radi. I ne molite se pored Allaha nikome drugom. Kaže Allahu poslani slom Ibn Abbasu. Iza se el tefese lillahi. Kad tražiš, traži samo od Allaha. Vo iza se el tefese izubila. A kada utočiš se traži, traži samo od Allaha. Azzeve, azzeve žele. Vrsta dove. Prva je vrsta, znači sve. Nama se čak zove dova znači to je namaz, hađ, e, post i bilo nešto drugo. Znači u svim tim batima opet ta dova je protkana kroz sve i badete. Znači dođeš u namaz, rekeš Allahu Ekber i odmah šta učiš? Subhanak, Allah, umme, bihamdi, kao te bare, kesu, kao te bare, ili drugu dovu, ali ono, bejn, bejn, atara, kao od Ebu Hejde. Znači odmah učiš dovu. Onda opet učiš dovu. Audu billahi mine šeitan, rađim prije nešto počneš učiti Fatihu. Onda u Fatihi opet šta? Do, dova Hazara Bilal pola za Allah, pola za tebe traži za sebe, da te uputi napravi put i da ti na putovi koji vas je bilo žarovao i da ga spasi puta židova i kršćana. Znači, to je dova u, u hađu. Šta učiš? Kako ide telbija? Lebejk Allahumma lebejk. Lebejk je la šarike leke lebejk. Inna hamda wa ni'amete leke lemulk la šarike leke. Znači, ovo je samo ovo dova. svi ibadeti su protkali krove. Odemo na namazu na sredu, učimo dovu. Sto, odemo na ruku, učimo dovu. Vratimo se kua, učimo dovu. Čedimo na tešedu, učimo dovu. Znači, to je ta. I druga vrsta jeste dova u kojoj se traži. Znači, dignu se ruke. Dova u kojoj se digne, znači, ruke i ona, ona klasična dova. Gospodar, rabena, kfirlena, zunubena, vesturu, jubena, vatahir, kulubena. Allahume, svi su durena ili Allahume tahir bejt il muqaddes jehud, Allahume zelze takti agdanihim, Allahume kasir adada, vatrlu bedada, vela tu gali minhum eheda, znači, razne dove, dignemo ruke, Allahume hdina fimen hedej, ili slične, slične, slične dove, znači moliš Allaha Đelešanu za nešto. Normalno, to je lijepo uzeti abdes, lijepo se obući, krenu se prema kibru, tražiti prizu mjesto kada pada kiša, smo mu saferi, imamo sibet učinjen ili dobimo zadnju trećinu noći mjesma gdje se uči, uči dova. I Allah Đelešanu svakom će pokajniku, ako se iskreno pokaje, primiti njegovu dovu. Gospodaru, oprosti mi moje grehe koje sam počinio sve, puti me napravi put, pomozi mi da se klonim ovih grijeha. očiti mi moje srce da krenem tvojim putem koji si označio vjernicima, puta tvoga oprosta, putem ka džennetu, tvojoj milosti. Znači čovjek koji pri, kaje se Allahu Đelešanu, tada se iskreno pokaje. Sada pište pod naslov, dova upućena nekom drugom ima Allahu Đelešanu. Allah Đelešanu kaže, la jed unama Allahi lahan aha kurkan robovi milosti, kaže, i oni ne, do, ne dovi nikom drugom mimo Allahu Đelešanu. jalla wa ala. Kaže Allah jalla šano, وَمَنْ يَدُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ bihi. Kaže, a oni koji se pored Allaha mole drugim, drugom Bogu, drugima Bogoma, bez ikakve dokaza o njemu, pored gospodara, pred gospodarom svojim će račun polagati nevjernici ono što žele neće postići. Kaže, fa inama hisabu inda rabbihi innahu la yuflihu al-kafirun a neće uspjeti, znači kjaferi. Šta znači, znači, Allahu, Allah Đelešanu kaže, nemoj dobiti onom koji ti ne može otkloniti zlo, nikako ne ti može pomoći. Šta mu džaba doviš? Kako ćeš dobiti ljud, ljud, ljudima da ti dadu nešto od ahireta, nešto od, od napake, kada Allah daje da napake, kada Allah praška greje, kada Allah daje kišu, kada Allah Đelešanu upućuje, kada Allah daje život i smrt, što ga doviš do drugog? To je samo Allah Đelešanu kada da uradi. Ali eto, šeitan šeitan čo, ljude ostavlja za zavode. Sura Mu'minun, 117. ajet je ovo što smo učili. Pište rukja. Rukja je traženje utočišta i zaštite. Utočišta i zaštite. A u šarijatu su to ajeti i zikrovi dove koje se uče bolest. Šarijatu su to ajeti i zikrovi dove koje se uče bolest. Kažu učenjaci da rukja da bi, rukja da bi bila valina treba da ispuni sljedeće uvjete ili sljedeća tri uvjeta. Prvi je da bude na jasnom arapskom jeziku, je sadržaj poznat. Sve je da bude sročna od Allahovog govora ajeta, njegovi imena i svojstava. Sročna od Allahovi ajeta, njegovi imena i svojstava. Tri, da se čovjek potpuno ne oslanja na njih. Da je svješta na ruke, a sama po sebi ne može koristiti, da ruka ne može sama po sebi koristiti, da koristi odnosno izlečenje biva samo sa Allahovom odred. A nas mnogi uče ruke. Komtaj ako oni znaju prouče ajet, neki zikr ili dolu, da oni 100% mogu leći, nego Allah Đelešanov le, leći na kraju. Sada zabranjene ruke. Bilo koja ruke, ako je ona ispunjava jedan od ova dva, od ova tri šata, nije valim na ruke. A dokaz zato to su riječi poslanika sa svojom doista rukja, to jeste odučavanje, talismani, zapisi i amuleti, amuleti i vele, čir, znači, doista, znači rukja, odučavanje, talismani, zapisi, zapisi i amuleti i, te, i vele su širk, jest Ahmed, prvi tom, 381. strana, Ebu Davud, 3883. hadis, Ibn Mađe, 3530 hadis Albani ga ocijenio jer je dostojni. Također je poslanik se sam rekao, kažete mi, pokažite mi svoje ruke. Nema ništa loše u rukju, u rukjoj koliko ne bude u sebi sadržavala šir. Nema ništa loše kada u rukju ako u sebi ne sadrži šir. A da napište talislami, talisla, talismani, za talismani, za to je ono što se stavlja na djecu, vješaju na djecu radi uroka. Uroka, to je danas poznato, stavi djecu crvenu krpicu ili janjetu, tele, taj kućić, tako sliš, od, od kovrata stavi djete da ga ne ure. Nije zaklju djetu ni akike, ni obrio mu glavu, ni podijelio, ni proučio mu dovu ezanu u, desnu kame tu ništa ne javim njega će krpica. Znači, da li slami sačuvani od kur, uh, sačinjeni od Kur'ana i sunnetskih dola? Najispravnije da su ovakvi zapisi zabranjeni. Ana i sunetskih dola najispravnije da su ovakvi zapisi zabranjeni. Da su ne mogu. Radi toga što nema nikakva dokaza da se izdvajaju u šarijatu, nik nijedan a, nijan ajd hadis ili ale nije rekao da se to izdvaja ova ovi zapisi da se mogu vješati. Zatvaranje puteva koji mogu dovesti do vješanja onoga što u osnovi nije dozvan. Znači time najće pribiti ajti hadis pa će poslije ljudi svašta stavljati neka breta, pisati neke znakove, još više šeitar na vlasna. Ili će ajeti hadis i hadiske dove biti izložene u malovažavanju. Kada čovjek uđe sa tim zapisom u, u WC ili na neko mjesto koje je zabranjeno. Pa će možda još više boli ispovećati. A oni, oni zapisi koji su napravljeni od nečeg drugog mimo Kur'ana i Sunnata, Znači, oni su strogo, strogo zabranjeni. Kada je poslanik sa svojom doista rukja, talismani, amuleti, teule su sir. Hadis koji bilježi Ahmad. Kada napište et kaderruk, traženje bereketa. Traže ljudi bereket pa stavio grif na auto na šupu, rogovo od od kurbana. Traže bereketa ljudi. A nisu klanjali, tražili oprosta i lalaz za šanu kada vas takvi rabe kum inna ukljane gafara. Jursila alikum min sema i midrara, bežalile kum benine, jeste. Allah je zašao kazne, ko ne traže oprosta, Allah će mu da obilnu kišu splati i pomoći djecima i metkom i Znači, Allah Đelešanu kaže da čovjek se vrati i vjeri pa će mu da bereket, a nije bereket u grifom, a on je stavio grif ili nešto u kuću ku bereketi. Ovi što idu god na, na u novotarijala, pa gore odu, jeli, to se odu nekog kamenje radi bereketa ili žena ne može roditi pa ode tamo neku djevičanstvo, šta da vidi da, da voda ima. Djevojačka pećina pa odlovi pečnje pa potrlja po stomaku. Ko bi va rodit će ona, znaš. Ili me je dobar ako bude jela ostaće trudna, znaš. A ona i pije i, ne obožava Allaha. Sad znači tere, tebe, e, teberruku šarija. Traženje znači bereketa, blagoslova, ubjeđenje u njega. Prvo je, znači pod A, teberruka, traženje teberuka od tijela poslanika sa osvom. To je bilo dozvoljno za živo poslanika sallallahu alaihi ve selleme. Znači, ashabi su uzimali dlaku poslanika sa osvom, su znoj sa njega uzimali, pa zato što je miricu i tražili bereketa ili vodu iza njegovog abdesta su pili. To je dozvoljno, znači, samo za živa poslanik su, a mrtva nikako. Pa kaže, ima neka dlaka u Tursku, ima neka dlaka, onda neka onda lažnu se sasvim nadlagaju, uzmemo možda glaku od nekog tamo budale kaže ovo je poslanikova. Po dva, traženje berekata propisanim riječima ili dovam ili učenjem Kur'ana, zikrom spominjanju Allaha Đelešanu, ovo je dozvoljeno. Traženje bereketa znanjem šarijatom, traženje znanja u šarijati slično, ovo je znači dozvoljeno. Znači i u dovama, u zikru, u učenju Kur'ana, traženju ilma, ovo je dozvoljeno, znači traženje bereketom. Ili pri traženje bereketa u nekim mjestima, nekim mjestima poput džamije, Mekije, Medine i Šama. Od ovih se misli znači činjenje dobra i obožavanja Allaha Đelešanom na tim mjestima. Jer kada je poslanik sa osnovska kaže, namaz u Mekije je vredniji sto hiljada puta od nek na drugom mjestu. Namaz u Medine je hiljadu puta vredniji na drugom mjestu. Namaz u kuću je vredniji 500 puta nek na drugom mjestu. Kada je poslanik u znači u imamo uporište u šarijatu, kaže da, da u Šamu je blagoslov živjeti i da je tu bereket živjeti, sad što je došlo šarijatom da je dozvoljen. Novi ciklus predavanja. Brat Ibrahim Delić. Medresa Magla i Liješnica 2012. O, probudite se. Put vjernika je za razumom obdareno. Portal na kojem govore samo iskreni Allahovi robovi. Oni koji su magistri i doktori u dijelinama a ne samo na papiru. D. Traženje bereketa ili C. Traženje bereketa u vremenu u kojem uzvišen iz Allah Žešanu dozvolio da se traži kao u Zul Hidžetel. Vedetul Kadr. Znači, obožavati Allaha Žešanu na ovim, ovim vremenima i traženje bereketa sa obožavanjem Allaha Žešanu je dozvoljeno. Zul Hidžetel, prvi deset dana. Ili traženje bereketa u hrani, na primjer kao što je Allah Đelšanu učinio u masnom mulju bereket, u zemzemu, na primjer, u vodi bereket ili slično. Sada pište zabranjen teberruk, zabranjeno traženje bereket. Zabranjeno znači traženje bereketa je u određenim mjestima, sa određenim stvarima, poput potiranja zidova, ljubljenje prozora, stubova, liječenje zemljom, onih mjesta kojima je blagoslovljenost potvrđena šerijatom. Ode čovjek znači gore na, na, na negdje gdje one zovu neki čovjek na bunu ili negdje kao što kod nas sade ili gore odu na ajva to se pa donesu u zemlje ili neke im kipove pravi u vidu ajva ajvaz dede znači ajvaz dedo sanju ošao četiri sutara gor klanjao sabah negdje sa, zaspog sanju da se dva ovna sudarila kamen puku potekla voda oni sad gore odlaze, znači uzimaju zemlju, slavi, proslavljaju, znači to je zabranjeno. Isto traženje bereketa na mezarima dobri ljudi. Bereketa na mezarima dobri ljudi, turbeta ili slično, i to je zabranjeno. Traženje bereketa na nekim mjestima koji su historijskog značaja, poput mjesta gdje se rodio Boži poslanik, sa osnovom, Hira, Pećina, Sevr, slično. Ima oni koji odu na hadi ponesu peškir. I tam taru peš mezaru poslanika kao na oni koji o kjabi se obješe, potrljaju nešto peškire po kjabi ili slično. Samo nema nikakva duha da je ovo je zabranje. No, zraženje bereketa u nekim određenim vremenima koje nisu dozvoljene. Ili uvođenje ibadeta u određenim vremenima radi bereketa. Znači ljudi su sami uveli oni sebi neki ibadet. U nekim određenim vremenima koje nije šarijat propisao poput Lejlatul Isra, odlađenje poslanika na Isra i Miraž, Lejlatul Miraž, 15. noć Šabana, Lejlatul Gaj, noći ili datum koji su istorijskog značaja. To je isto novotarija zabranja. Zabranje obrediti isto tražiti od tijela dobrih ljudi i njihovi ostata, čak i od tijela poslanika sve kada je preselio. To je bilo, rekli smo, dozvan samo da će poslanik. Znači, šta ovde za ključ? Traženje bereketa je u osnovi i ba, i ba, i ba, te zabranjeno raditi dok ne dođe do dokad za tu. Bereket je znači osnovi samo od Allaha jedinu. Traženje bereketa u onome ili nečemu što je šarijatom određeno. Znači mora biti šarijatom određeno na ispravan način. Znači sad samo napišite naslov Etevesul posredništvo. I to ćemo raditi. Etevesul posredništvo. Uzimanje posrednika između sebe i Allah prišli ili uzimanje nečeg ili razloga nečega ili nekog razloga do blizine Allaha azze ve džel. Hoće ljudi znači da se približi Allahu subhanahu wa ta'ala i mogu se znači približiti Allahu subhanahu wa ta'ala kakav na dozvoljen i nedozvoljen dozvoljen način. A mogu se približiti na nedozvoljen način nemo, ne mogu to i samo udaljava od Allaha azza ve džel. Napište propisani tevhid, znači ono s čime se možemo približiti Allahu dželešan. Da možemo uzeti kao sredstvo i dopušteno uzeti kao sredstvo približavanja Allahu. Od a posredništvom neki od Allahu i dželle dželalu dželešanu imena i svojstava. Kaže ja Rab, ja Rahman, ja Rahim, ja Kerim, ja znači posredništvom neki od Allahu i subhanahu tala imena i svoj stav. Tako mi tvoje moći, gospod. Jeste razumeli? Čak je lijepo dobiti u dobi pomljati Allahu imena. Ja Rabbi zel dželali u likram, ja Alim, ja Had, ja Rahman, ja Rahač. Ili Allahu im svojstvima reći tako mi tvoga vida gospodaru, tako mi tvoga. Pod B, posredništvo sa dobrim dijelom, posredništvo sa dobrim dijelom. Kad taj rekao Boži poslanstvo biti na B, gospodaru, ovo su borci na tvojem putu, ako oni danas budu pobijeni, neće ima ko više te veličati slaviti i obožavati. Znači, rekeš tako mi, gospodaru moj, ti zna da sam ja klanju, ti zna da sam ja pati. Pod C, posredništvo dovom živog, dobrog vije. Znači, da kažeš, da znači kažeš, dovi da mi Allah Đelešanu, razumije, dovi da mi Allah Azzeve Đel oprošednika. A ne možeš reći vjerniku, gdje se zauzimaj kod mene, kod Allaha, već dovi za mene. Kaže oprosta za mene. Dalje, od dva veliko zabranjen tevežavanja Allahu Đelešanu posredništvom putem položaja, neki primjer putem šehida, mrvida, neki mrtvaca, dobri ljudi, nekakve glave nosili u rukama, trčali toliko, išli noliko, ukazalo se na onda. I on dobar ovdje, znači to je zabranjeno. Davanja Allahu i posredništvo putem položaja nekog od B. Dova i zavjet dobrim ljudima, to je šir totalni. Ovdje još gore. Ovaj zavjet do, dobrim ljudi, dobri ljudi i dobrim ljudima su dva rašta pojma. Znači, dobri ljudima, da ti zavjetio se nekom čovjeku, nekom stvorenju, a ne Allahu Đelešanu i da doviš njem roza, zauzimaj se za me. I tri, C, prinošenje žrtve dobrim mrtvim ljudima, kupanje oko njihovi mezara. Dobrim mrtvim ljudima i okupanje oko njihovi mezara. To je jako izraženo, momci tamo u Arapa i Tura, kad je oni oko Dželanijova, Kabura, oko Kaburova, takvi svoji sufije, svoji nekakvi šehova ili šije. Znači oni tevafe oko njihovih Kaburova, dove, znači njima, a ne Allahu Dželešanovu, zavetuju se njima, ne Allahu, kolju žrtve njima, a ne Allahu Dželalovu, Dželešanovu, to je nevijeskog kufra i onaj ko to radi. Isto sad naslov, prenošenje žrtve nekom drugom mimo Allaha. Jezičko značenje klanje, zebha je pušćanje, toska, tosko značenje, klanje i puštanje krvi, čajući, davajući se uzvišenom Allahu na odrešajući davajući se uzvišenom Allahu na odrešajući. Kaj Allah Đevešanu rekao najviše ajeta u klanje, Allah Đevešanu spomenuo suri, el anam. Pa kaže, ne vidite ono po čemu im klanje nispominuta Allahu. Ovo. <laughs> Oh napiše vrste klanja. Prvo propisno klanja, klanja dozvoljeno klanje, treći klanje, kaj vište šta je prvo kurba, zavjetni kurba, a koje je dozvoljeno klanje, klanje čije se meso prodaje, je ili ta klanje za jelo, klanje da bi dočekao go, gosta, klanje koje je širk, Prenošenje žrtve kipovima, prenošenje žrtve džinima, prenošenje žrtve kaburovima i turbetima. Sjećate se kod sihrbaza, pa oni zakolju u horođa. Pa onom krvi poli u osobu ili neki ima biti novotara koji ja kiku kada zakolju. Pa ono isto od širka i novotare je klanje pri useljenju u novu kuću, namjerom da se time kuća zaštiti od džina, ono klanje na plotu kod nas, znate ono, na temelj, pa ono zakolje na temelj, a ona se krv prolije iz coklu i onda sveže džina zakuću i to bude propast. Peto, klanje pri ulasku mladenaca u kuću i njihov prolazak preko pu, e, puštene krve. Znači, zakolje u kurban ili nešto i onda kad se u žene i udaju i onda tuda kuda treba prijeći u kuću ispred praga mladinci pod posput u krv i oni kao prelaze radi njihovog reketa u braku ili tako i djece i ostalo. Širik. Lanje pri useljenju u novu kuću. Smatra je da time kuća dobiva bereket i zašto od živi. Lanje peto kad mladenci se uzmu pa nad njivog bereketa u braku i djece moraju preći preko te krvi koja je prosluta ispred praga ili zaklana, ovdje tva ispred praga. Ha? Šesto, klanje radi Allaha pri čemu se spominje nečije drugo ime, a ne Allahu subhanahu wa ta'ala. Klanje radi kao Allaha, ali nečije drugo ime. Pa ovi kažu da radi Boga kolju, a kolju u istinu. Znači, znači, rezime. Znači, klanje općenito prenošenje žrtve Allahu je ibadat. Allah Đelešanu kaže kul inne salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin reci klanje moje i obredi moj i život moj i smrt moja to jest da su posvećeni Allahu gospodaru svih svjetova što se desi vidi aj naši ovo nije dozvoljno nikome uputi ovaj bada do Allahu subhanahu ta'ala znači se u hadisu od Ali radijallahu anhum ko bude znači kaže zaklu u nečije drugo ili gajrila u nečije drugo ime ka, kaže lane, kaže Lešulallah s.a.v. lane, lahu, zada bi ga jedila ko zakolje, reći drugo ime mimo Allahu a ime na ali izbilježi imam muslim. Vište sada naslov, zavjet, jezičko značenje na zavjeta je čvrsta odluka, čvrsta odluka, značenje zavjeta je čvrsta odluka, a šerijatsko značenje da čovjek se obaveže, je znači sam sebe obaveže, obaveznom pokornoći onomu što, ono u što se zavi. Znači, kaže, tako mi Allaha Đelešanu, ako me Allah Đelešanu poživi god, ću sad da zaklati kurva, da naučiti deset zudova Ako mi Allah dadne dijete, otiću na hađ. Razumijete li? To je zavjet. Zavjet je ibadet. Allahu subhanahu wa ta'ala jednom je kao takav ne smije se upućivati niko drugom do Allahu arza veđer onaj koga uputi nekome drugom biva šta biva nevjernikom Allah Đelešanu kaže za vjernike judune bin nezri oni su zavjetnjavali znači suri dehaj prijevod znači. a onaj ko se zavjeti nečije drugo ime mimo Allaha Đelešanu smijeli smijeli to hadis pronosi Ajša radijallahu anha da je poslanca rekao Ako se čovjek nešto zavjetuje, radi Allaha dozvoli, neka to ispuni. Ako to ne bude dozvoljeno, neka da ispuni, a neko za to poste dana. A šta ako se neko zavjetuje nešto, zaklete i vidi da je pogriješio, da ima, da nije to bogobojazno, da je bogobojazno, a drugoj strani kaže u hadisu, neka ostavi zavjet, neka učini ono što je bogoboja, bogobojaznije. U lema se razilazi da li je tad dozvoljeno izvršiti kefare. Ište kada zavjet bivaš? Zavjet bivaš niko kada neko se zavjeti u ne, e, nečemu drugom, neče drugo ima, ima Allahu odjelešan. Čajući tog nekog drugog i približavajući mu se. Čajući sa tim zavjetom nekog drugog i približavajući mu se. Primjer toga jeste podavljeno. Ako čovjek kada ako me izleči ili ako nekog izleči Allah Đelešanu, ja ću prinijeti žrtvu tom i tom kaboru. Ako Allah izleči mene ili u osobu ili nešto mi dadi, ja ću prinijeti žrtvu tom i tom umrlom čovjeku da ostavim toliko i toliko novaca na njegovu kabor ili turbe. Ovo je sve znači širkom se smatra. Ili ako kaže dva pod B, ako mi se rodi dijete, prinijet žrtvu na kaboru tog i tog dobrog čovjeka. I pod C da kaže, zavjetujem se da tom dobrom čovjeku ili tom džinu prenosim tri, že da kaže, zavjetujem se da zavjet kipo, zavjet suncu, mjesecu ili zvezdama ili bilo čemu drugom ima Allaha Đelešanu zakljeno. <coughs> Ište naslov El istinanetu vel istigasetu vel istiaze, traženje pomoći izlaza iza zašta. Zarez pomoć, zarez izlaza iza El istinaatu traženje pomoći. El istivasetu, traženje izlaza i otklanjanje tegobe. El istiazatu traženje zaštite Ove tri stvari predstavljaju i Ne mora to gore pisati uopće. Ove tri stvari znači su ibade, dokad zato su reši uzvišnog Allaha dželešanu u suri Fatiha Iyake na'budu wa iyake nesta'in tebe obožavamo jer tebe pomoć traži. Dokaza el istigase tu je riječi uzvišeno iz teste vi sune rabbekum feste džabelekum i kada ste od gospodara svoga izlaz tražili sura Enfal 9. Aj, a dokaza el istigase tu jeste kul eudhu bi rabbin nas utječen se podaru na nas. Traženje pomoći izlaza i zaštite od nekog drugog mimo Allaha Đelešanu, dozvoljeno je vladaš zaštje od nekog drugog mimo Allaha dozvoljeno je koliko se ispuni četiri uvjeta. Prva dva su ko traži, druga dva od koga se traži. Prva dva su ko traži, a druga dva od koga se traži. Pod a. Da ono što se traži ne bude hak samo Allahu Đelešanu. Prva dva su ko traži, druga dva od koga se traži. Znači da ono što traži, znači ne bude hak samo Allaha Đelešanu znači da mogu to i ljudi da urade. Drugi je da ona od koga se traži bude u stanju da to ispuni. Ne možemo tražiti od čovjeka, hajde idi na mjesec, on ne može. Oprosti mi grije, on ne može. A? Sve u stanju to ispuni. Pod C, da čovjek od koga se traži bude živ. Pod D, da bude prisuprotno, ako ne bude ovako, širk je. Se čovjek prisutan, ako ne budu ovi uvjeti, četiri uvjeta ispunjena, onda to biva širk. Thank you. Ište sada naslov Ešefat jezič, da se neka stvar uzima par, nota ne par, jaskao je u zaposlenika, jaska je šteti drugo zaposlenika, bavljanju neke koristi i otklanjanju neke štete. Znači, šerijaska je uzeti drugog za zaposlenika u pribavljanju neke koristi ili otklanjanju neke štete. Štete. Vrste šefata. Vrste šefata. Jedan šefat koji se ne priznaje. Znači, nevažeći i dva šefat koji se priznaje. Slažeć. Šefat koji se priznaje, šefat koji se šefat. Važeć i nevažeć. Šefata koji se priznaju jesu. Šefata koji se priznaju jeste traženje šefata od Allaha subhanahu wa ta'ala. A uvjeti ovog šefata su dozvola Allaha azze ve džel da čini šefat od zauzima znači. Kao što je posla, šta kaže, ješveu jeumel kijameti salat, kaže poslanstvo od Hadis od Osmana ibn Afana, ješto u jeumel i salat, tri kategorije ljudi će se zauzma na sudnjem danu. Šta je, el poslanici, eh, el ulema, alimi, šuheda, šehidi, hadis bilež ima mađe. Znači ovima je Allah Đelešanu preko poslanika sam dozvolio da se zauzi, maju, Zauzmaće se dijete, dijete koje je bilo vjernik za roditelja koji je vjernik. Zauzmaće se dijete koje je umrlo za, je tako? Za roditelje, zauzmaće se znači oni kojima je Allah Đelešanu i postani dozvolili. Pod B, Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, e. zadovoljstvo sa posljednikom i onim za koga se posljede. Znači da bude Allah zadovoljan s tim, mora biti zadovoljan s onim koji se zauzima na sudnjem danu, da Allah bude zadovoljan za nje, sa njim i oni za kog se zauzima, što je šepat neće koristiti za nevije, nevijenike, pa čak i poslaniku, salallahu, ali se on osim za Ebu Taliba, koji će imati, koji, za kojeg mu je Allah obećao da će ima najblažnu kaznu. Kako kaznu? Imaće znači neke cipele koje će goditi spod nogu mu, a vrizit mu mozak. Mada mu vrije vozak, to je najslabljava kazna. Učineće mu mozak, to je njegov Amin Ebu Talib koliko već je ovo ima, no deset, sve bi napravili. Šta je bilo? Pod B. Znači mora Allah Đelešanu biti zadovoljan s onim koji se zauzima i za kog se zauzima. Obojicom Allah će mora biti zadovoljan. Ne može se znači zauzimati <clears throat> kafir za kafir ili kafir za mukmina. Već mora se uzmati vjernik za vjernika, oni s kojima Allah Đelešanu zadovoljan za, za ono kojim je opet Allah Đelešanu zadovoljan. Dokaz za ovo su riječi uzvišenog Allaha, men zelazi ješto indo illa biznihi ko se može pred njim zauzmati za nekoga bez dopuštenja njegova el bekara 255 aj dalje a kem min meleke fi semavati la tugni šefatum šejan illa min ba'di en je'zen Allahum en je'zen Allahu limen ješa'u wa jarda a koliko na nebesima ima meleka čiji posljedno nikoma neće biti od koriti sve dok Allah to ne dozvoli onome kome on hoće i kori, u korist onoga kojim se zado, e, zadovolja, sa, sa kojim je zadovoljan. Znači Allah Đelešanu, znači ko, s kime je zadovoljan, da će da se zauzima i za onoga s kime je zadovoljan, da će da se za njega zauči. Mora biti zadovoljan sa onim koji zauzima se i za kom se zauzima. A ako budeš činio šefat od nekog za ono što insan može ispuniti, znači, znači tražiš od njega da ispu nešto što može u njegovoj moći, što je u domenu ljudskog <clears throat> bića, <clears throat> a, ne, a halal je to je dozvoljeno. ako budeš tražio stvar koju može samo Allah Đelešanu, onda je to sirka. Dalje, zabranjeni šefat. To jeste šefat koji se traži nekog, od koga traži nekog drug, od, traži se od nekog drugom ima Allaha Đelešanu, stvarima koji može samo on azzeveđe. Dokaz za ovo su reči uzvišenog, ja juhel ladina amanu enfiku mimma, razaknakum min kabli en je'tije jevmu la bej'unu fihi vela hulletu vela šefah vel kjafirinehum zalim kaže o vjernici udjelite dio od onoga čime vas mi darujemo prije nego što dođe dan kada neće biti ni, od, ni otkupa ni prijateljstva ni šefata a nevjernici sami sebi čine nepravdu sura el bekara 254. ajet razumelo ovo Znači, ne može niko ni od kog traži da ga uvede u dženet. Samo da Allaha Đelešanu. Da mu oprosti grehe. Samo Allah Đelešanu. Da ga uputi i napravi put. Samo Allah. To je svojstvo na Allahu Đelešanu. To samo Allahu se traži. Ako tražiš onako drugo bivaš ljudi, znači možemo stražiti samo da vode da je decenom direktoru bil mogao da postavi sina, a da je da čerka mi se upiše tu i tu školu, je škola dozvoljena. Tako slišiš, da što s ljudi mogućnost, možeš mi pozvajmi novac, to s ljudi bote sada. Oni koji se ne boje reći riječi istine dok drugi mudruju, a umet krvari. www.poltalk.com Soba put vjernika. Lube zidi! naše web stranice www.stazumislama.com i www.spasenaskupina.com Ehlen wa sehlen. Ehlen wa sehlen. možete slušati eminentne daje i profesore islamskih nauka, kojima nije stalo do titule, nego samo do islamskog znanja, koji nemaju plate za svoj rad i koji ulažu vrijeme i metak da ovaj naš napaćeni narod nauče pravilnom islamskom vjerovanju. maturant o medresant Inuşan besimden Geçen akıt luftarın Luftan tepat Eu bat ljapsin dor Eu ka armane kran Me ju sot me krenohemi Jot Sastrle krenu mi od dašuru medresa www.paltalk.com Soba put vijedi Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskih mimbera www.paltalk.com Soba put vjernika